Բարեկամներ հառաչարկում ենք միանալ մեզ հաղորդման առաջին իսկ րոպեներից եւ մասնակցել այս եթերաժամին Մարմաշենի հովության հոգևոր հովիվ Տեր Փարեն Քահանա Պետրոսյանի ուղեկցությամբ կազմակերպված ռադիո ուխտագնացություն հարցազրույցին։ Նախ տեղեկատվական ուրվագծեր Մարմաշեն վանական համալիրի մասին։ Մարմաշենն առաջին անգամ հայ պատմիչների կողմից հիշատակվում է 10-րդ դարում Ստեփանոս Ասողիկի պատմություն տիեզերական աշխատության մեջ։ Հաջորդ պատմիչը, որն արժեքավոր տեղեկություններ է հաղորդում Մարմաշենի մասին, 10-ից 11-րդ դարերի հեղինակ Սամվել Անեցին է։ Պատմիչը ոչ միայն նշում է կառուցողի անունը, այլև շինության թվականը։ Մարմաշենն իրենց աշխատություններում ավելի ուշ իշատակում են նաև Կիրակոս Գանձակեցի, Վարդան Արևելցի, Մխիթար Այրիվանեցի պատմիչները, որոնք սակայն կառուցողի անունը հիշատակելուց բացի այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Մարմաշենը ինչպես վկայում է եկեղեցու հարավային պատի վրա Վահրամ Պահլավունու թողած արձանագրությունը եղել է մեծ սպարապետի տոհմային հանգստարանը, որի համար էլ արժանացել է սերունդների ուշադրությանը։ 1064 թվականին Սելջուկ թուրքերն Նալ Փասլանի որդի Մելիք շահի գլխավորությամբ պաշարում եւ կործանում են Մարմաշենը։ Ասվածի վառապացույցն է արաբ հեղինակ Իբն Ալասիրի հետևյալ վկայությունը՝ Սելջուկյան ավերածություններից հետո Մարմաշենը 1225 թվականին վերանորոգվում է։ Վարամ Պահլավունու թորներ Գրիգոր arczepiskoposը եւ նրա եղբայր Խարիբ մագիստրոսը Մարմաշենի գլխավոր եկեղեցու հյուսիսային պատի վրա թողած արձանագրության մեջ հաղորդում են, որ իրենց ջանքերով վերստին նորոգումն եղև հրաշափար տաճարի։ Սակայն ինչպես երևում է, այս անգամ գրում է Արարատ ամսագիրը, Մարմաշենի առաջնորդությունը շատ չէ տևել։ Նա էլ Հայաստանի մյուս վանքերի հետ ենթարկվել է մոնղոլների ավարարություններին եւ հետսեդեկ հայքայվել, ամայացել է։ Իսկ ավելի ուշ Էջմիածին ամսագրում է կարդում. Միայն 19-րդ դարի 30-ական թվականներին, երբ Ռուսաստանը գրավեց Հայաստանի հյուսիսային մասերը եւ ռուս-թուրքական սահմանը դարձավ Ախուրյան գետը, Ղարսի հայ գաղթականների մի խումբ բնակություն հաստատեց վանքի շուրջը եւ գլխավոր եկեղեցին մաքրելով դարձրեց գյուղական եկեղեցի։ Եկեղեցում առաջին պեղումները կատարվել են խորհրդային տարիներին։ Ներկայացնում է Տեր Փարեն Քահանա Պետրոսյանը։ 1956 թվականի խսմյան տարիների ընթացքում առաջին պեղումներն է կատարվում այս տարածքում, որի ընթացքում հաստորեն ողջվում է, որ շատ շինություններ հողի տակ են անցված եղել խսմյան տարիներին 1930-ական թվականներից հետո չեն իմացել այս հատվածում ընդհանրապես բացի Աստվածածին եկեղեցու Սուրբ Ստեփանոսից ու Գրիգոր Լուսավորչից ուրիշ էլի շինություններ են եղել, այդտեղ չեն եղել։ 1956 թվականի պեղումների արդյունքում հայտնաբերվում են այստեղի միուս շինություններ, ինչպես նաև դիմացի տաճարը, բլուրի վրայի տաճարը եւ շատ այլ շինություններ, ամրոցի պատեր, պարիսներ, այդ թվում նաև վերանորոգվում է Վարան Պալավնու գերեզմանը որ որ ասեցինք։ Ու պատահական հայտնաբերվում է այստեղի մեծ սալակարը, որ դրված է սուրբ սեղանի քարն է, դրա դիմաց առանձին սալակար կա, որ նկատած կլինեք, եթե չեք նկատի, կարող եք մոտենալ տեսնել մի լիստ առանձին սալակար է։ Այստեղից գետնանցումային հատված է ունեցել դեպի անի, որովհետև ինքը կապի մեջ է եղել անի մարտաճարի հետ։ Տաճարը կառուցվել է անի մարտաճարի ժամանակաշրջանում կառուցողը նույն ճարտարապետն է, տրտած ճարտարապետն է, ով որ կառուցել է անհիմ այս տաճարը։ Եվ բացառված է որ անկասկած, որ այստեղից գետնանցումային հատված չունենար արևմտյան Հայաստան։ Եր ունեցել է առավելաբար 3 ճյուղ ինչը նաև փաստում է դիմացի արփալոջի տակ գտնվող կամուրջները, որոնք գետնանցումային կամուրջներ են։ Երեք խույց են ունեցել կամուրջները, թե ուր է տարե, մասնագետներն ասում են, որ տարել է Արևմտյան Հայաստան։ Պարզապես փլուզված է, եւ հնարավոր չէ գնալ։ Դրա համար 1956 թվականին փակվել է հատվածը, որպիսի վնաս չներկայացնի մարդկության համար։ 1926-27 թվականի ահռելի երկրաշարժի պատճառով, Սպիտակի երկրաշարժի պատճառով։ Բանկը քիչ էր պատերազմներից էր դուժել, 1926-27 թվականի երկրաշարժից ել ավելի էր դուժել։ Քանդվում է Սուրբ Ստեփանոսի տաճարը, քանդվել է գավիթները, զանգակատները, եկեղեցի, ամբողջությամբ քանդվել է, որը հետագայում դարձել է ժողովրդի գոմի հատված։ Գոմ են սարքել եկեղեցիների վրա, շինությունների վրա, որը 1937 թվականից հետո, երբ որ տեղափոխվել են, լքյալ վիճակով մնացել է 1900 մինչև 56 թվական։ Իսկ 88 թվականի երկրաշարժը կիսականդ դարձրեց, խախրեց եւ վտանգավորության մեծ աստիճան պարգևեց նաեւ Մարմաշեն բանկից Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, ինչպես նաև Հարավային եկեղեցի Գրիգորոսավորիչ եկեղեցի։ 2000-2001 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գրասենյակի կառավարության անդամ Գայանե Կազնատին իտալացի ձեռնամուխ էր գնում բանկի վերանորոգչական աշխատանքի։ Եվ բավականին մեծ աշխատանք է կատարվում բանկը պահպանելու։ Ծողերով ամրացվում են մեծ իտալական շինանյութով կարողանում են բանկին տալ որոշակի կյանք։ Մինչև որ տեսնեն ինչ կլինի։ Իսկ վերջին շրջաններում դեռ պայքարի մեջ ենք, մի փոքրիկ վերանորոգչական աշխատանք կատարեցին Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում, հանքը ընթացքի մեջ է շինարական։ Սպասում ենք մշակույթի նախարարության եւ հուշարձանների պահպանության կոմիտեի նախագծին, հաշվարկին, ցուցումներին, որովհետեւ բանկը չի պատկանում եկեղեցուն, տարածքը չի պատկանում եկեղեցուն։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շուրջ 17250 եկեղեցի բանկեր, սրբություններ չեն պատկանում եկեղեցու, մայրաթողին չի պատկանում։ Պատկանում է մշակույթի նախարարության, կառավարության Մայրաթորի ենթակայության տակ ընդամենը 170-160 եկեղեցի է, որ գործում է։ Վերանորոգած կարգավիճակը։ Տեսնենք ինչ կստացվի, ինչ պատասխան կստանան կառավարությունից, որ փորձենք շինարարական աշխատանքի սկսել, բարսպապատել տարածքը, բարեկարգել տարածքը Սուրբ Ստեփանոս նախագահասար գավակ, եկեղեցին վերանորոգվի, բակը վերանորոգվի, գաբիկները վերանորոգվի, ճանապարհը սարքվի։ Ինչ որ չափով հասել ենք այդ նպատակի, որ այս տարի չէ, մյուս տարի ճանապարհը այլևս կասֆալտապատվի, բանկը կլուսապատվի իր տարածքով եւ պեղումնա գիտելիքնային աշխատանքներ կատարվում։ Հուսանք թե 2029 թվականին վանքի 1000 ամյակին գոնե ինչ որ մի բանի հասած կլինենք։ Տեր հայր բնորինակին հարազատ է հետագա վերանորոգումները։ Այո, ամբողջությամբ ոչ մի բան չի խաթարվում։ Ինչ որ խաթարվել է քանդվածն է։ Ինքը հիմքից բռնած, ոչ վերջին խազը, այսպես ասենք, ամբողջությամբ հին բնօրինակն է։ Ոչ մի քար չի փոխվել իրենից։ Թեգուզ այդ քարը մի քիչ ճաշակով, մի քիչ անճաշակ ձևով շաղախով շաղախվել է, բայց չի քանդվել համբե ուրիշը չի դրվել։ Հիմա որ դուրս էլ գաք ներսել մտնեն, կտեսնենք, հա, ինչ որ մեկը մեկից այսպես խախտված, օրինակ այստեղ տեսեք ինչ կարգավիճակով հավաքած։ Բայց պահպանվել է իրենը, ուրիշը չի դրվել։ Խարուն խշտիկ է, բայց պահպանվել է իրենը, ուրիշը չի դրվել։ Տեր հայր, իսկ որքանով է կենսունակ եկեղեցին այցելունները, հաճախորդները, հավատը այս եկեղեցու հանդեպ Մինչև 2013 թվականը Մարմաշեն վանական համարիրը կարելի ասել մինչև անգամ մոտակա գյուղացիների, գյուղերի կողմից ճանաչելի չէր։ Մինչև անգամ իր, որ ընդամենը 2 կիլոմետր հեռավորության վրա է Վարամաբերդ Մարմաշեն գյուղերը, շատ հաճախ մարմաշենցիներին կամ վարամաբերդցիներին հարցներ Մարմաշեն վան կամ Վարամաբերդ մտորում էր թե դե որտեղ է գտնվում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ հիմա բոլորն էլ տեղյակ են, բոլորն էլ գիտեն։ 2013 թվականից, երբ որ արդեն ես նշանակվեցի որպես վանքի վանահայր, սկսեցինք մեկ այլ ծրագիր մշակել։ Ամեն տարի միջոցառումներով, ռոպագանդելով, հերոստանգելություններով, լրատվամիջոցներով տարին 1 անգամ, 2 անգամ, 3 անգամ բավերագրական ֆիլմ է նկարանում, որ ոչ միայն հայաստանցիները, այլ նաև Սփյուռքի ժողովուրդը տեղյակ լինի սրա մասին։ Եվ ներկայացնենք իրավիճակը ինչև անգամ ոչ միայն որ տեսնեն, այլ նաև իրավիճակը ներկայացնեն բանկի։ Դրանով կամած-կամած հասել ենք նրան, որ այստեղ եւ պսակադրություն, եւ մկրտություն, եւ ժամերգություններ, եւ պատարակներ, բոլոր տեսակի տոնական ծիսական արարողություններն այստեղ արդեն այլևս ամբողջական գործող եկեղեցի է, թեև որ այս կարգավիճակին է, բայց ամբողջական գործող եկեղեցի։ Ոչ մի բանից հետ չի մնում, ոչ մի բանից զուրկ չի մնում, ոչ պսակվողներն են այստեղ քիչ, ոչ էլ մկրտվողներն են այստեղ քիչ։ Իսկ թեմատալ առաջնորդ ժողովրդի ուշադրության կենտրոնում է արդյոք անմիջականորեն գտնվում է թեմի հսկողության ներքո, ինչքան էլ որ վանքը տարածքով հանդերձ մեզ չի պատկանում, բայց ամեն դեպքում մենք պայքարում ենք, որ հասկանալի լինի, որ սա միայն հուշարձանային կոթող չէ։ Սա նաև հոգևոր կենտրոն է, աղոտքի տուն է, Աստծո տուն է։ Հետևաբար այդ աղոտքի տուն Աստծո տան ներկա պահին որպես հսկիչ, որպես իշխան, որպես սпасավոր եկեղեցու սпасավորն է։ Այդ թվում նաև ես թեգուս թեմի առաջնորդ թեգուս։ Ասում եք, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամներից մեկն է եկել եւ կյանք է տվել աստորեն, չգիտեմ որ երրորդ կյանքն է ապարգևել եկեղեցուն, որքանով է հիմա զբոսաշրջիկների կամ ուխտագնացների համար կարևոր կենտրոն վարամաձ։ Շատ մեծ կենտրոն է զբոսաշրջիկների համար մանավանդ օրինակ համավարակից առաջ սպյուրկահայերը կամ դրսից եվրոպացիները շատ էին գալիս Հիմա այդ սահմանը փակվեց, հետո բացվեց, հետո ինչ-ինչ պատճառներով դրսից կարացած այլազգիները մի քիչ քիչ են։ Туриզմը դրսից մի քիչ քիչ է այստեղ։ Ներսի туриզմի ավելի շատ հիմա, ներսինը ավելի շատ է։ Կարելի ասել շապատական, եթե չսխալվեմ, 5-6 туриստական կազմակերպություն կա, 5-6 туриստական կազմակերպությունը շապատական մոտավորապես 30-ից 40 սպրինտեր իշտում է շապատական այստեղ։ Դե ամեն մի սպրինտերը 14-ից 18 հոգի կամ 20 հոգի բազմապատկի։ Բացի դրանից, առանձին անհատական այցելում ակումբների քանակն է շատ։ Դրա համար ասում եմ 2013 թվականին քանի դեռ այստեղ չէի նշանակված, այստեղ ընդամենը կարող է կատարվել մեկ մկրտություն կամ մեկ փսակադրություն, ամբողջ տարվա կտրվածքով այսքան մարդ հազիվ էինք տեսնում։ Այսքան մարդ մի քիչ գալիս է։ Իսկ հիմա այս կազմը օրական 1 ժամվա կարած այցելուների թիվն է։ Տեր հայր ունի ձևավորված հոտ համայնք։ Ձևավորված ընդհանուր համայնք է, քանի որ իմ համայնքը կոչվում է Մարմաշենի հովվություն բաղկացած է 8 գյուղից, 6 եկեղեցիներից, այդ թվում Արմաշեն բանկը որպես կենտրոն։ Ինքը հերու գտնվելով գյուղից, տարածաշրջանից հերու գտնվելով եւ անբարենպաստ ճանապարհների պայմանների հետ կապված, հատկապես այստեղ չի ձևավորվում համայնք բայց համայն ծեվավորվում է վերևում, որը Մարմաշեն գյուղում կամ Վարամաբերդ գյուղում է, երիտասարդաց միություն եւ հավատացյալների մեծ հոց բազմություն, այստեղ որ պատարակները մատուցում, պատարակների ցուցակ այնտեղ պատի վրա է խփում եւ բոլոր գյուղերում գիտեն որտեղ որ եկեղեցում որ շաբաթ որ օրը ինչ պատարակներ, ինչ արարողություններ կա, չհաշված ինտերնետը կա ու կա լուր տարածելու համար բոլոր ժողովուրդներ եւ համակիր են եւ ընկերակից են համացանցում եւ կարող են տեսնել, լսել, իմանալ, հասկանալ։ Ցանկացած ահարողություն, եթե փորձեն կազմակերպել, երկու շաբաթը մեկ կամ երեք շաբաթը մեկ միշտ այստեղ ահարողություն լինում է եւ պատարակներ եւ ժամերգություն եւ տոնական։ Ինչ որ ահարողություն, այդ ընթացքում արդեն իսկ իրազեկնում են ժողովուրդը, տեղակ պահում են եւ այստեղ կարող է մտնես, ասեղը գցես, գետին չգնի։ Իսկ վանական կյանքը հզորացնելու համար հոգևոր կապեր ունեք տարբեր թեմերի հետ։ Նայեք Արցախի թեմից հիմա ուխտագնացներ են եկել, փոխադարձ այցեր, ուխտագնացություններ։ Կազմակերպում եք հովության Ուրեմն տարեկան մենք Մարմաշեն հովությունում ընդհանուր ասում եմ, հատկապես Մարմաշեն վանքը չէ կամ այս տարածի ժողովուրդը չէ, ընդհանուր Մարմաշեն համայնք, հովություն, հովության մեջ գտնվող տարբեր գյուղերից հավաքված ժողովուրդը տարեկան 4-ից 5 անգամ ուխտագնացությունների են տանում, 4-ից 5 անգամ, ամեն անգամը 100-ից 120 հոգի կազմով։ Ոչ միայն ասենք ամեն տարի մի տեղ, այլ ամեն տարի տարբեր տեղ, ինչ որ ուղություններով, տարբեր վայրերով ուղություններով։ Մեկ պատմական վայր չէ, մեկ եկեղեցի չէ, մեկ սրբություն չէ։ Մի անգամից մի քանի սրբոջախներ միանգամից մի քանի պատմական մշակութային վայրեր ենք այցելում, որ եւ պատմությանն են ցանտանում, որովհետեւ ամբողջ Հայաստանում այդպիսի մի եկեղեցի վանք շինություն, պատմություն չկա, որ ես չիմանամ բոլորի պատմությունը գիտեմ, որովհետև մասնագիտությունս է պատմաբանն է, դրանով եմ ավարտել ես ճեմարանը հոգևոր հաստատությունը եւ այնպիսի պատմական հիմքեր, խորքեր մինչեւ այսօր էլ ուսումնասիրում եմ, որ իմ ժողովուրդը դրանից ձերբազատ չմնա էլի, հերու չմնա այդ պատմական նշանակետերից։ Ուզոր բոլորից տեղյակ են։ Տեր Փարեն, խնամքոտ ձերքի արկայությունը ակնհայտ է։ Կան նվիրատուններ, բարերարներ, հովանավորներ, անհատ թե ինչ որ հասարակական կազմակերպություն կլինի, ինչ որ ընկերություն կլինի։ Դարձյալ ուրի պետք է գնամ 13 թիվ երբ որ ես նշանակվել եմ այստեղ, այստեղ հավատացեք, ինչև անգամ այս խալի չերե։ Հիմա տեսնում եք, սուրբ սեղան, սուրբ սեղանի վրա հայտից գրակալ անգամ չկար, բայց հիմա ինչ որ տեսնում եք, Աստված օրհնի ձեզ ընդունելու ուղ։ Հիմա ինչ որ տեսնում եք, այս նստարանները, որ հնարավորություն է մարդիկ նստելու, աղոթելու, հանգստանալու, զրուցելու Աստծո հետ։ Այս ամբողջ պատկերները ինչ որ ճիշտ է, տարատեսակ պատկերներ, բայց մեկը ինչ որ յուրսալտից նվիրատվություն է արել, ընդունել ենք։ Գրակալները, պատարակի ամբողջ սպասկեղենը, եկեղեցու ամբողջ սպասկեղենը Սուրբ Երանը ճիշտ է, չենք զետեղում Սուրբ Երանի վրա, որովհետև անընդհատ այստեղ չղջիկների, աղավնիների կամ ուրիշ թռչունների անտակ մուտք է այստեղ, որտեղ ավանդական երկու հատվածները քանդված է։ Այնտեղից մտնում են, ամբողջությամբ ավիրում են։ Դրա համար չենք տեղը, բայց ունենք ամեն մի սրբություն, ամեն մի բան կա։ Այսինքն սրանք չէ, փոքրիկ-փոքրիկ նվիրատվություններ լինում է։ Ինչպես ասացին Գրիգոր Սավորիչ եկեղեցին է փոքրիկ նվիրատվությամբ առաջ արժվեցին, որ այդքան մեծ են։ Ինչպես միուս եկեղեցիները, որ վերանորոգվել են, սարքվել են, ելի ինչ որ միջոցներով համագյուղացների մեծ ջանքերի արդյունք է, բայց ամեն դեպքում հասել ենք ինչ-որ նպատակը, բայց ինչ-որ մեծ հովանավորություն այդպես չունենք։ Փոքրիկ-փոքրիկ կառույցներին խնդրելով Դե այրի կնոջ երկու լոման, կարծում եմ լավագույն օրինակն է։ Օրինակ այդ որ ասեցիք բարեգործական կառույց, ասում աստված ականջները կանչի, այստեղ Շիրակի մարզում փակվեց World Vision կազմակերպությունը 30 տարի կորզելուց հետո, այս նստարանները World Vision բարեգործական կառույցն է մեծ նվիրատվություն արել։ Շնորհակալ ենք։ Խնդրեմ, ընդունելի ուղտ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Մարմաշենի հովության Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի կատարած ռադիոօղտագնացություն հարցազրույցը կազմակերպել են Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ Տեր Փարեն Քահանա-Պետրոսյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք